Amaia Fontan, egunon? Egunon? Emazten kontrako bortizkeria desagertarazteko den egununtan, azar horren dagoita bosta, aipatu behar dugu eh, eguna hau, eh, ari indarra arzen, gero eta gehiagoa aipatzen da, gaia azteko, e, eh, diendartean, ipar aldean, mentuaz ego aldeari begira, ez du ber indarra hartzen edo zertan da zure gustuko. Nero ustez, badal ere konsientzia hartze astapen bat, gu uh, gure kolektiboan, bederen zuti kolektiboan, bada uh, ama bost urte ari garela, uh, bortizkeri sexistak salatzen, eta ikusten aldugu alere uh, evoluzio bat izan dela, konsientzia hartze bat badak gaur egun jendartean, olako txoke bat, eh, eh mitu eh, mugimenduarekin gertatu dena, egoenean eh, noski uh, askoz haintzinatuagoak dira, baina zer gaitik, lehenik bada mugimendu feminista askar, askar bat, eh. mila uh, emazte bazira bildu, baziren bilduak duela gutxi topaketa bat zat, eta bigarrenik, uh, iadanik, espanol estadoan bada legedi bat, askiain zinakora, naiz eta badituen utxuneak, alere gu, gure erremoari konparatu zain zinakoa guat. Ez du emaiten, pixka bat, familia arteko historio bat dela bakarrik, naiz eta iruditzen zaukon ateratzen den pixka bat, baina eh, iruditu e, jendartearen aldetik, eh, hori beren historioa da. Hori da, e, erabazi behar dugun e, Gaur egun, hemen, eta frantses estatu guzian, anitzetan entzuten da, eta ikusten da, idatzia, uh, edo entzuten da berriketarien aldetik, c'est un drame familial. Il était amoureux fou, dont il a tué, olako zerbait, eta uh, guk justu gure borroka da, aspaldiko borroka, azken amabost urta errepikatzen duguna da, ez da drama familiar bat, ez da afera pribatua, ez da etxeko afera, dene da, jendarte arazo bat da, ezin dena onart, bortizkeri sexistaren. Alde batetik bada legedia, eta aintzinamenduak izanen dira antsego legediaren aldetik, ba, eta gero medioak behar dira noski, eh, aplikatzeko nire. Baina bestalde, bada jendartearena konsientzia hartze bat bada, bada oraindik bide luzea dugu, edo aski luzea, aldatzeko jendarte hori. Zeta jendarte hau, gu patriarlarka daitzen duguna, oinarritoa da gizonen menperokotasunaren gainean emazten gain. Eta hori eh, hori da aldatu behar, hori aldatu behar da, txipitik. Eraz, bada prebentzio lana, ez dena sobera aipatzen ere gaur egun. Ze prebentzio neuri emaiten dugu ezkuntzan, eskolan bere, eta ere eguneroko bizian, eh, bizi eh, sozialean, elkarte bizian, eh, kirol munduan, eta bar. Lege berriak hor plantan eman behar dira, ateratzen dena gehienik da horren onduan, horren parean, emanen da aski diru laguntza ere uh, lege horiek aplikatzeko. Alors, erraiten da, uh, ikusiko dugu, eh, orai gaur euh, aipatuko dira, eh, neurriak, anuntzioak eginen dira, baina uh, badakigu uh, dirua behar dela. Itze maiten digute, emanen dutela miliar bat pasa, neurri berri hoietan bainan eh, guk eh, nahi dugu zuzendu xifre hori. Eta horregaitik, uh, eh, frantzes bilduak bildua ginen larun batean, erraiteko egiazko neurriak behar direla. Zita, miliar horren gainean, erran behar da, badela jadanik... Egundik iruroita mabost, nazio eh, nazioarteko laguntzaren zat, eh? eh irurten gainean emanen dutena, beraz, eh, ogoita, ogoita bost gelditzen zaigu, eta egundik ogoita bost huien gainean, ogoita erazi behar da, badela egunta ogoita emezortzi milion, Eskoletan aipatuko delarik berdintasuna, eh, emazte gizonen arteko berdintasuna, horren gainean intervenzionak eginen diren uh, erakaslek, gukan eh, uh, beraz sarriak, eta uh, egun e, e, e- hortarako izanen da. Gero, eraritatea zer da. Emazten eskubiden aldeko um, eta bereziki horren alde ari diren langileen budjeta, apalago dela, ari da beititzen, bigarren urtea da beititzen dela. Eh? Hori eh? da errealitatea, erran behar da. Eh, gero eh, aurre, ikusten dute berreun berroita hamar aterbetze geio bortizkeriak jasatzen dituzten emazten zat. Baina, horroita da ziber da, jaz, itzeman zuten edo zituzten bosteun diruro lekuak, ez direla oino hor nituak. Beraz, eh, gobernua hor gezurretan ari da, guretzat, eh, eta gure da ere uh, erraitea aski dugula, aski, gezurrak eta jukutria aski, eta egiazko medioak behar direla. Konsientzia hartze bat bada, neurriak ados, neurri bat zu hartuak izan dira, eta ongi, baina ez bat dira aplikatzen urrun gira egiazko prebentzio eta uh, neurri uh, egiazkoak uh, aplikatzeko uh, mementutik urrun gira. Eben, ustatu batean gira, uh, komunetan bazen uh, pegatin bat ola fitxatua, zointan uh, horretarazten diren legeak zer dion, konotazio sexualak eh, dituen eh, solasak emazte bati buruz eh, errepikatuz, bi urte fermu goita barmila mila euro isun bada beste bat eraso bat gana idu esku bat ipordian edo emaiteak, bost urte presondegi irrisku dela horrengatik eta iruro goita bost mila isun eta segitzen algin nuke ama bost urte presondegi eraso bat burutu edo uh, bortxaketa bat egin edo ez. Zer uh, erraiten alda gaur egun? Legiak aplikatuak dira? Eh, hauek aplikatzen dira? Hori da. Hori da problema. gaur egun, uh, bai, lege mailan, uh, bat ditugu, ahmak, bat ditugu, medioak, eh, uh, bortizkeri sexisten kontra. Baina gehienetan ez dira aplikatuak gaur egun, Ikusten dugu bainako festetan. Hameazte eh? eh, bat, hau sartzen dela plenta ekarzerat ipurdi jan eh, norbaite, gizon batek eman baitio eskua, gehienetan ez da segidarik. Beraz, gira eta adibide bat baizik ez da. Zabortsak eta kasuan ere, orain dik lan handia dugu esplikatzeko epaile, jadanik krimen bat dela badakite teorian, baina aplikazioan, uh, ez askotan gertatzen egiazko uh, eh, sankzio eh, bat emaitea edo edo ere, erran behar da, alde batetik ez direla aplikatuak, men ere ustez, jendertea, oraindik prez da onartzeko ez direla aplikatuak. Hor bada, horregatik konsientzia hartze bat balin bada, lan handia dugu erakusteko, publiko zabalari, aplikazioa eh, gako handi bat dela, behar ba gako handiena uh, gauzak aldatzeko. Prez dira, jendeak onartzeko, uh, bon, ale, ipurdian uh, uh, eskoa, ez da biziki grabe, ez da, Eta hori ere, mentalitateak eta legea ustartzen dira eta borroka hori eraman behar dugu bat bestarekin emaitea. Mm. Finitzeko berdin, ba, hildo hortatik, eh? gizonek zer berreluketa aldatu? Gizonek badute, bai, eh, paper handi bat, eh, hortan. Neretzat, emazteak dira motorea, eta gizonak izan behar dira laguntzaile. Ez bakarrik laguntzaile ere, beren buruari, Uh, galdetzea edo beren burua galdetzea eta gaitea Euh, nik jendarte hori ez dut onartzen, eranei baita, pres naiz zalantzan emaiteko jendarteak emaiten didan poderea emazten gai lehen gauza hori elitake, bai individualki, bai kolektiboki. Zta hori ere, kolektiboki egiten alda, eta hasi dira gizon batzu lehen ere, eba eh, ziren, berriz hasi da, fenomeno bat, eh, gizonak elgarrekin eh, hausnarketak uh, egitea. Eta gero, bada, eguneroko bizian, beraz, aplikatzea aldaketa hori mentalitatean eta beren mentalitatean. Uztea, uh, emaiten dien poderea prez izan behar da, lan bat eraman behar da, baina hori gabe zaila izan da. Bo, kasik edantzu duzu, baina bergauza emazteak zer egin behar duten? Bai, motore izan behar dira, eh, hori eh? segur, mogimendu feminista bat bada, hortarako ere, borrokatzeko, konsientziak pizteko, eta badakigu emazteak ez badugu guk lehen lehoan emaiten gure errebendikazioak eta gure borroka, neork ez duela gure tzateginen. Amaia Fontan, mire esker? Mire esker zuei.